السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد حمد مولى عز وجل كذلك قوم بسالنا سلامكم متوم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala leo باذن subhanahu wa ta'ala tunaanza kusoma somo la fikhi somo ambalo la yastaghni anhu almuslim anahitajia kila muislamu kwa sababu haiwezekani muislamu akafanya ibada zake kwa usahihi kama fikihi hajui tukoona iko haja kutenga muda ili kuweza kukumbushana na kufundishana kuhusiana na haya mambo ya kipekee na kabla hatujazama ndani kuna utangulizi ambao inabidi tutangulize ili kutengeneza njia lao mtafutaji wa elimu ajue kwamba katika ile somo kuna nini ndani yake kiujumla kwa sababu ikiwa talibu la ilmi ataanza kusoma somo kabla ya kujua kilichomo ndani yake anaweza akaanza kusoma kisha akapotea fikhi ni baadhi fani miongoni mwa fani za kisheria hakuna chuo kikuu yoyote Kiislamu isipokuwa lazima kutakuwa na kitengo maalumu kwa ajili ya fiki hii ambayo sisi tunaita sharia ambayo ndani yake kuwepo na fikihi أصول الفقه مقاصد الشريعة سياسة الشريعية القضاء وكل ما يتعلق بالشريعة katika kila pali lazima kuwepo na vianzio ambavyo kila mwanafunzi inabidi avifahamu kuweza kujua kule anakoelekea kuna nini hivi vyanzio vinaitwa almababiul ashara kwa hiyo katika kila fani katika fani za kisheria lazima kuwepo na almabadiul ashara vianzio kumi ambavyo vinakuwa vinamchorea mwanafunzi njia ya yeye kuweza kupita sasa kwa vile sisi kwa upande wa fikhi vile vianzio kumi tunaita mabadi wa ilmi al vianzio vya elimu ya fikhi mabadi wa ilmi al vianzio vya elimu ya fikhi wa inshi shi'ta misingi ya elimu ya kipekee ambayo inabidi mtu aanze nayo kabla hajazama ndani yake katika zile karatasi tulizofotokopi mojawapo kuna iliyoanza bismillahir rahmanir rahim mabadi wa ilmi al-fiqh hiyo ndio ambayo tunaanza nayo قال الشاعر إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا قال الشاعر انا سيما مشاعري ان مبادئ كل فن عشره حقيقه بيانزيو بيا كلا فن لكوبي ان مبادئ كل فن عشره حقيقه بيانزيو ميتينج يا كلا فن ni kumi kila pande misingi yake vyanzo vyake ni kumi alhaddu alhaddu ay at-ta'rif alhaddu ay at definition alhaddu ta'rif ta'rif ni nini ni kufahamisha hii fani ni kitu gani hilo jambo la kwanza walmaudhu'u kisha hiyo fani maudhui yake ni nini walmaudhu'u na maudhui thumma thamara kisha matunda yanayopatikana kwa mtu kujifundisha hiyo fani thumma thamara kisha matunda yanayopatikana kwa mtu kujifundisha hiyo pani na kuijua wa fadluhu na ubora wake yani ubora wa hiyo pani wa fadluhu na ubora wake wa nisbatun na nisba yake yani hii elimu inaegemezwa wapi wa nisbatun na nisba yake kunakoegemezwa hiyo elimu walwaza na muwekaji wa hiyo elimu yani mwanzilisho hiyo elimu ni nani walwadhi'u na muanzilishaji walwadhi'u na muanzilishaji walismu na jina yani hiyo pale inaitwa inaitwaje walismu na jina lazima fani ambayo mtu anayosoma ajue kwamba hii fani jina lake ni kadha alistimdadu inapochukuliwa alistimdadu inapochukuliwa lazima msomaji wa fani fulani ajue kwamba hii fani inachukuliwa wapi misingi yake ni wapi asili yake ni wapi hukumu shari'i na hukumu ya sheria hukumu ya sheria yani kujifundisha hiyo pale hukumu yake ni nini ni faradhu aini au ni faradhu kifaya au ni mustahabu au ni mubah haya takuja pia tutayaona katika utangulizi wa pili hukumu shari je hukumu ya kujifundisha hiyo fani ni ipi masailu na je hiyo fani inafanya wapi kazi masail yani masail ya hiyo fani ni nini kwenye hiyo fani unasoma kitu gani kwa hiyo yale ambayo yanayosomwa katika hiyo fani tunaita masail kwa jambo la kwanza ni taarifu al-hadd wal mawdhu' ath-thamara الفضل النسبه الواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل عشر لكن ده ينيتوا المبادئ العشره كوني فيكي تنسمه مبادئ علم الفقه كيش مشايره اكسمه والبعض بالبعض اكتفى نبادئ maulama kwa baadhi ya hii misingi wakatosheka nayo yani wengine utakuta wanataja baadhi tu katika hii misingi kuu wal ba'd bil ba'd na baadhi ya watu wa elimu kwa baadhi ya hii misingi wametosheka nayo Zikana mwingine akielezea kumi akaelezea kumi mwingine akielezea saba mwingine akielezea sita kwa hiyo bil-ba'd iktafa na baadhi ya watu wa elimu na kwa baadhi hii misingi wakatosheka wa mandara al-jami'a hadha sharafa na mwenye kukusanya yote atakuwa amehodhi utukufu wa mandara al-jami'a hadha sharafa na mwenye kukusanya hii misingi yote katika fani akaielewa vizuri itakuwa amehodhi utukufu itakuwa amepata jambo zuri la yeye kuweza kumfahamisha kule anakoelekea والبعض بالبعض اكتفى na baadhi ya maulama kwa baadhi hii misingi wakatosheka wa mandara aljamia na mwenye kukusanya yote wa mandara aljamia na mwenye kukusanya yote akazungua kwenye ile misingi yote hadha sharafa amehodhi utukufu amepata utukufu itakuwa ana jambo zuri la kumchorea katika njia yake ya kutafuta elimu طيب نعود الى الفكر tunarudi katika fikri nini taarifu ya fikri yani tunasema taarifu tunaposema fikri sisi tunakusudia nini الحد لأن الشاعر قال إن مبادئ كل فن عشرة الحد sisi tunaposema fikihi ma huwa hadduhu eh ma huwa taarifuhu ni nini taarifu yake kwa hiyo tukasema haddu eh taarifuhu معرفه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية حده أي تعريفه utambulisho hii elimu ni nini tunasema maarifatul ahkam shar'iyya kujua hukumu za kisheria maarifatu al-ahkam ash-shar'iyya kujua kutambua hukumu za sheria al-amaliya za kimatendo yani sisi tunajifundisha kwenye fikihi hukumu za sheria za kimatendo maarifatul ahkam shar'iyya al-amaliya kujua hukumu za sheria za kimatendo al-muktasabati zilizochukuliwa zilizo vunwa almuktasabati zilizochukuliwa almuktasabati zilizochukuliwa min adillatiha atafsiliya kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa min adillatiha atafsiliya kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa معرفه الاحكام الشرعيه kujua hukumu za sheria hapa tunatoa الاحكام غير الشرعيه tunatoa hukumu zisizo za sheria kama ahkam النحويه الاحكام العقليه الاحكام العاديه kama ilivyokuwa hukumu za kinahau katika somo la nahau au hukumu za kiakili au hukumu za kiada hizo haziingii katika somo letu kwa maarifatul ahkam shar'iyya sisi tunaangalia zile hukumu za sheria tunaposema al-amalia hadha qaidun yukhriju al-ahkam الشرعيه المتعلقه بالاعتقاد tunaposema al-amalia katika hii kaidi tumetoa zile hukumu za kisheria zinazohusiana na mambo ya itikadi kwa hiyo kwenye fikhi sisi tusomi itikadi kwenye fikhi tusomi itikadi itikadi tunasoma kwenye tauhidi na al-aqida lakini kwenye fiki sisi tunaangalia tu mambo ya kimatendo na ndio maana tukasema ala amalia yale matendo ambayo wewe Muislamu unayofanya kuswali kwako kufunga kwako kutoa kwako zaka kwenda zako hija kuuza kwako kununua kukopesha kuweka rehani na mfano wake haya ndiyo ambayo kuwa tunaangalia katika hili somo mambo ya itikadi husiani na ibada almuktasabat min adillatiha tafsilia zilizochukuliwa kutoka kwenye dalili zake zilizopambanuliwa yani sisi kwenye fiki hii kila masala lazima yawe na dalili yake kila masala hata kama kitabu utakachokisoma utaona hakina dalili hata hiyo moja lakini kwa sababu ya kufupisha kitabu kwa sababu ingekuwa kila masala yanawekewa dalili ingekuwa ni ugumu kwa mtu anayeanza kuweza kufahamu ndio maana utakuta katika kila madhhabu katika zile madhhabu nne utakuta kuna mutuni ambazo hazijaletewa dalili yake usidhani kwamba ni mambo tu ambayo yameandikwa tu hayana dalili la na ndio maana ibn Qudama rahimahullah mwandishi wa lugha ya itikadi ambayo itasomeshwa hapa yeye kaandika fikihi vitabu vinne kulingana na daraja kaandika kitabu cha kwanza kinaitwa al-umda fil fiqh njia aliyotumia ni kama hii ambayo tutakaye kuwa tunaisoma kwenye kitabu yani kaandika kama hivyo ambao walioandika sahibu hadha alkitab yani kaandika yale masaili kwenye kauli moja kwenye madhhab ya Hanafi haja kauli zingine so masala moja kwenye madhhab moja unaweza kukuta ina kauli mpaka nne mpaka tano masala moja na kwenye madhhab kwa hiyo kinachofanya baada ya kitabu kukupishwa ili kusudi mwanafunzi anayeanza kujifundisha mambo yasimzidie huwa wanataja kauli moja ambayo inakuwa ni rajih katika madhhabu kisha baada ya kuandika al-umda fi fil fiqh akaja kuandika al-muqni al-muqni ni kitabu ambacho yeye akileta masala kama yana kauli mbili kwenye madhhab analeta hizo kauli baada ya hapo akaandika kitabu al-kafi kitabu al-kafi ni kitabu kikubwa ambacho ndani yake analeta masala na dalili zake kikubwa mno kisha baadaye akaja kuandika albumu kitabu albumu ni kitabu kikubwa ambacho ndani yake kaelezea dalili pia kaelezea na kauli za madhahebu nyingine kwa hiyo kwa vile sisi tunaanza ndio maana tukachagua kitabu hiki ambacho kimefanyia istiswali kimekupishwa ili kusudi mtu aweze kusoma na ashike yale mambo ya umuhimu katika madhhab katika jifani ya fiqh na tunaosema min adillati at-tafsiliyya hii kaidi tunatoa usulul fiqh kwa sababu usulul fiqh sisi tunaangalia dalili za kiujumla الادله الاجماليه au tukisema al-amru lilwujub yani wewe ukisikia al-amru lilwujub hii inachukuliwa kwenye usul al-fiqh maana yake ni nini kwamba kila amri katika Qur'an na Sunna inaonyesha uwajibu au vile vile annahu yaksadu tahrim makatazo yanajulisha uharamu wa kitu hizi ni dalili za kiujumla lakini kwenye fikihi sisi tutakuwa tunaangalia kila masala na dalili zake kwa tunaposema fikihi tunakusudia maarifa tulahkami shar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyya mawdu'u mawdhu yake ni nini موضوعه يعني موضوع يا فقه لمين موضوعه افعال العباد من حيث تعلق الاحكام بها افعال العباد من حيث تعلق الاحكام بها افعال العباد من حيث تعلق الاحكام بها موضوع yake ni matendo ya wajibu maudhuuhu maudhui yake ni af'alu al-ibadi matendo ya waja wanaoyafanya kila siku min haythu ta'alluqi al-ahkam biha kwa kuangalia kule kufungamana na hayo matendo na hukumu au kuangalia kufungamana hizo hukumu kwa hayo matendo yani kwamba mtu akifanya jambo kadha hukumu yake inakuwaje huyu amemtukana huyu hukumu yake inakuwaje huyu amempiga huyu hukumu yake inakuwaje amempiga amemweka kidonda amempiga amemuua ameenda kutumbia hukumu yake ni ipi kaoa hukumu yake ni ipi kaacha nani kuna matatizo katika ndoa huyu hatekelezi haki za huyu huyu hatekelezi haki za huyu haya ndio matendo ambayo sisi tukaikuwa tunaangalia kwa kuanzia na mambo ya ibada kwa maudhui yake tutakuwa tunaangalia matendo ya wale tutakuwa tunaangalia matendo yetu tunayofanya kila siku kuhusiana na hukumu zile zinahusiana vipi na hayo matendo samaratuhu matunda yake matunda ya mtu akishasoma fikihi hivi nini imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi وهي حقيقة التقوى وهي حقيقة التقوى وبها تحصل سعادة الدارين وبها تحصل سعادة الدارين matunda yake imtithalu awamirillah kutekeleza maamrisho ya Allah yani mtu akishajua tuweke vizuri na Allah akampa taufiki ya kufanya kazi anakuwa ni mwenye kutekeleza maamrisho ya Allah imtithalu awamirillah kutekeleza maamrisho ya Allah wajtinabu na wahihi na kujiweka mbali na makatazo yake wajtinabu na wahihi na kujiweka mbali na makatazo yake huku kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo yake wa hiya haqiqatu taqwa na hiyo ndiyo uhakika wa uchamungu wa hiya haqiqatu taqwa na hiyo ndiyo hakika ya uchamungu mtu akiwa atekeleza maamrisho ya Allah na akawa anajiweka mbali na makatazo yake hakuna shaka huo ndo uhakika wa uchamungu yani ndio uchamungu wenyewe kwa mtu kama amesoma atakuwa katika hali hii kama atakuwa anafanya kazi kufikia daraja la kuwa mtu mwenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana hata katika masala ya funga Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mlioamini mmefaradishiwa ninyi kufunga kama waliofaradishiwa wale waliopita kabla yenu ili mfikie daraja la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufunga ni tendo katika matendo ambayo muislamu anayofanya katika hii dunia kisha akasema wabiha tahsulu sa'adatu daraini na kwa kutekeleza hizo amri na kuachana hayo makatazo ndiko kunakopatikana utukufu wa nyumba mbili yani duniani na akhera wabiha na kwa kutekeleza hizo amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujitenga na makatazo yake tahsulu saadatu daraini ndiko kunapatikana saada utukufu wa nyumba mbili yani duniani na akhera kwa haya ni matunda ambayo mtu anayapata kwa kujua fikihi atakuwa anatekeleza maamrisho ya Allah na atakuwa anajitenga na makatazo yake na huo ndio hakika wa ucha Mungu lakini vile vile atapata utukufu duniani na akhera kwa matunda yake ni makubwa ونحن ماذا نريد بعد ذلك ikiwa kama ndio utukufu unapatikana wa duniani na akhera tunataka nini baada ya hapo kwa ni jambo ambalo sisi nabidi tulifanyie umuhimu kisha fadhluhu fadhila zake rijali yani mtu wewe ukishasoma hii fani nini unachokipata katika fadhila tunasema al-fadlu al-aam lil-ilm shari fadhila zake ni zile fadhila za kiujumla za kusoma elimu ya kisheria alfadlu al'am lil'ilm shari ni zile fadhila za ujumla za kusoma elimu ya kisheria fadhila za kusoma elimu ya kisheria ziko nyingi katika Qur'ani katika sunna miongoni mwa hizo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa anaomba ziada katika kitu kingine isipokuwa katika elimu wa qur rabbi zidni ilma nasema ewe allah subhanahu wa ta'ala nizidishie elimu ili kuonyesha kwamba elimu ni kitu ambacho hakilingani na chochote kile kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hajaomba ziada kwenye kitu kingine isipokuwa katika elimu kwa kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa dalili zinazoonyesha umuhimu wa elimu ya kisheria la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun hawa sawa wanajua na wasiojua na aya nyingi ambazo ziko katika Qur'an katika sunna kuna hadithi moja mashuhuri sana man yuridillahu bihi khairan yufatihu fi dini hadithi ambayo ampokea Muawiya mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi anampa ufahamu wa kuifahamu dini yake hizi ni dalili ambazo zinaonyesha umuhimu wa elimu ya sheria lakini kuna alfadhlu alkhas bi ilmi alfiqh kuna fadhila hasa kwa ajili ya elimu ya kisheria haya tunayoeleza mwanzoni ni fadhila za kiujumla kila mtu anaposoma elimu katika elimu za kisheria anakuwa anapata haya lakini kuna fadhila hasa bi ilmi al-fiqh kwa elimu ya fiqh قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي anasema ibn al-jawzi a'zam dalil على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم dalili kubwa adham dalili dalili kubwa kabisa ala fadhilati shay'i inajulisha ubora wa kitu ala fadhilati shay'i inajulisha ubora wa kitu anadharu ila thamaratihi ni kule kuangalia matunda yanayopatikana kwenye hicho kitu yani wale juu bwana kitu fulani ni bora angalia yale matunda yanayopatikana kwa hicho kitu kisha akasema man taamala thamarat alfiqh na mwenye kuzingatia matunda ya fiqh waman taamala thamarat alfiqh na mwenye kuzingatia matunda ya fiqh alima annahu afdalul ulumi akajua kwamba hakika hiyo fiqh ni katika elimu bora alima annahu afdalul ulum akajua kwamba hakika hiyo fiqh ni katika elimu bora kabisa kwa kuna shaka si elimu mtu ambaye atakayefanya itina akaifuatilia vizuri hakuna mashaka itakuwa ana kitu bora katika maisha yake tuko pamoja kisha akasema hu wapi tunaiegemeza hii elimu tunaiegemeza kwenye akili au kwenye au tunaegemeza wapi anasema yunsabu ila alulumi sharia hii elimu inaegemezwa kwenye elimu za kisheria na kila hali kile katika Qur'ani kizungumzia habari za elimu na kusudia elimu ya sheria kwa hiyo kile utakapoona elimu ambayo si mukayyada katika Qur'ani au katika hadithi basi ujue kwamba hii elimu ya fiki ambayo sisi tunaizungumzia hapa inaingia ndani yake hiyo sababu ila ulumi sharia inaegemezwa na kunasibishwa kwenye elimu za kisheria wadhihu nani walioweka hifadhi wadhihu nani walioweka hifadhi ni al-a'immatu al-mujtahiduna as-sabiquna al-a'immatu al-mujtahiduna as-sabiquna ni wale maimamu wenye kujitahidi waliotangulia kwa nini tunasema maimamu na atusemi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam ahkam zilikuwa za kiujumla kila kitu ambacho utakachokuwa wewe unakisoma katika fani fulani ilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini haikupambanuliwa kama ilivyokuwa imepambanuliwa baadaye kwa tunaposema wadhi'uhu haina kwamba haina maana kwamba yeye ameleta bid'a kwa kuleta hiyo elimu hapana lakini kinachofanyika kuleta tafsiri ili kusudi mwenye kusoma asome kwa mwelekeo wa tawata ndio maana utakuta kuna mustalah kuna hadithi ambayo inahusiana na habari za hadithi utakuta kuna usul fikihi ili kusudi mtu fikihi ajue zaidi lazima ajue usuli zake na mtu hawezi kujua fikihi kwa vile vile ajitahidi ajifundishe maqasid sharia na vile vile awe anajua alqawaid na mfano wake katika masomo yanayohudumia fikihi kwa walioweka hii fani maimamu walio jitahidi wenye kujitahidi waliotangulia ismuhu ilmu al jina lake ni fiqh ismuhu jina lake al-fiqh ni fiqh jina lake ni istimdaduhu inachukuliwa wapi istimdaduhu inachukuliwa wapi al-adilla shariyya yani min al shariyya inachukuliwa kwenye dalili za kisheria hii elimu inachukuliwa kwenye dalili za kisheria lakini za sheria ni zipi hapo tumetaja zile mustafaqun alaiha alkitabu tunakusudia alquran wasunna afwan tumeandika wa sita khata almatba'i rekebisha wa sunna hasi wa sita rekebisha hapo wa sunna wal ijma'u wal qiyas alkitabu والسنه والاجماع dalili zile mutafaquna متفق ni qur'ani sunna ijmaa ya maulama vile vile na kiasi kwa si elimu ambayo huenda watu wamekaa wakaifikiria wakaibuni la ila dalili zake katika Qur'ani katika sunna katika ijma na katika kiasi hukumu taallumihi ni hivi hukumu ya kujifundisha yani wewe kama muislamu kuhusu hii fikhi hukumu ya wewe kujifundisha ni ipi hukumu kujifundisha hii elimu hukumu taalumihi yankasimu ila qismain hukumu ya kujifundisha hii elimu inagawanyika katika mafungu mawili alqismu alawwal faradhu aini katika hii fikihi kuna hukumu ambayo ni faradhu aini yani kila mtu lazima ajue yani maadamu yeye ni muislamu na yuko katika dunia ni lazima ajue faradhu aini yani kila mmoja katika sisi lazima ajue vivyo ambayo ni faradhu aini dhabituhu yani sisi tukisema faradhu aini kwenye fikihi dhabiti yake ambayo ili wewe ujue kwamba hii ndiyo ambayo anahitajia kila mtu kujifundisha ma yahtaju jamiu nas ni ambayo anahitajia watu wote ma yahtaju jamiu nnasi ni ile ambayo wanahitajia watu wote yani kuna elimu kila mtu anahitajia mwanaume mwanamke sawasawa awe ni shehe au awe mtu wa kawaida ha? awe salama awe ni ni ni, ni, ni. mlemavu na mfano wake lazima hii elimu ambayo lazima ajue akifanya takrir akifanya uzembe ikawa hajajifundisha lazima atakuwa ana cha kujibu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu lazima ataulizwa kwa hapa inatuonyesha kwamba sisi ya kulazimu hii elimu ambayo ni kwa aini lazima sisi tusome wazee wangu hata kama umri umeenda lakini hakuna ujanja lazima mjitahidi kadri ya vile mnavyoweza uweze kujifundisha vitu kama hivi ndiyo kuna ugumu wake umri umeenda eh? lakini hakuna namna tufanyeje sasa lazima tujitahidi tuweze kusoma ili kusudi haya anayohitajia kila mtu kila mtu katika waislamu aweze kujua alikismu thani faradhu kifai aina ya pili ni faradhu kifaya faradhu kifaya dhabituhu dhabiti yake yani ujue elimu faradhu kifaya katika fikhi ni ipi ma la yahtaju jami'u nnas ni ile wasiohitajia watu wote ma la yahtaju jami'u nnas ni ile wasiohitajia watu wote kuna baadhi ya eh, vitu katika fikhi hiyo havihitajiwi kwa watu wote kama ilivyokuwa habari za elimu ya mirathi kujua namna ya kugawa hivi vitu havihitajiki kwa watu wote bali inabidi wapatikane kila sehemu watu wanijua ili kusudi ikitokea basi mirathi iweze kwenda au katika vitu ambavyo vinawahusu watu fulani tu kama ilivyokuwa biashara lazima yule atakayekuwa anafanya hiyo biashara yeye asome hukumu zinazohusu biashara lakini habari za hukumu za kibiashara hawezi kulazimisha kila mtu kusoma kwa sababu si kila mtu ndiye ambaye anayefanya biashara kwa dhabitu yake yani faradhu kifaya dhabituhu ma la yahitaji jamiu nnas ni ile ambayo hawahitaji watu wote bali wanahitajia watu maalum masailuhu masala ambayo tukiyekuwa tunasoma ni qadayahu allati yubhathu fiha ni yale mambo ambayo yanatafutwa kwenye hiyo elimu kadhayahu allati yubhathu fiha ni yale mambo ambayo yanatafutwa kwenye hiyo elimu hii kuanzia leo pambana nayo ujue yani haya ambayo tumeyapitia haya tunaenda haraka haraka kwa sababu watuandiki tunatoa tarjama muhimu watu wajue kwa sababu kusudia kwenye haya makaratasi ni nini kwa jambo la kwanza hii karatasi ifanyie kazi uweze kufahamu vizuri kwa sababu tukianza huko kuna baadhi ya vitu hatutorudi tena nyuma na ndio maana tumeweka huu mukaddima kwa ajili ya kuandaa mazingira twende karatasi hii المصطلحات في الكتاب المصطلحات في الكتاب maneno mustalahat yani maneno ambayo yanatumika na mafukaha katika hili somo la fiqh sisi tumeleta almustalahatu fil kitab maneno ambayo ameyatumia muallif kwenye hiki kitabu haya maneno ni muhimu pia yani bora haya ambayo tumetangulia kueleza kidogo ya kupita lakini haya tukieleza hapa isipita hata mwa kwa sababu yatakuwa yanajirudia rudia sana sasa ili kusudi baadaye tusipate shida lazima haya uyadhibiti ikiwezekana nenda leo ifanye kwa sababu tutakwenda yatakuwa yanajirejea tutakuwa yanajirejea yatakuwa yanajirejea sasa kule ili kusudi kazi iwe rahisi tusiwe tena tunasimama na kwanza kuelezana kwamba hicho kitu hapo ni kadha la tukipita mtu ajue kwamba makusudio ya hili neno ni kadha tutakuwa tunasonga mbele vizuri msongo wa kwanza kabisa ni alwaji alwajibu na ahyana unaweza kukuta anasema al al alijab na muda mwingine utakuta anasema yajibu utakuta anasema alwajib alijab au yajibu huwa anatumia kwenye kile kitabu yajibu ala almuslim kadha wa kadha ala man tajibu kadha na mfano sasa tunapozungumzia alwajibu tunakusudia nini hiki tukisema kwamba bana kitu fulani ni wajibu nini tunachokusudia na hili neno litatumika sana kwenye hiki kitabu alwajib tunasema ma yudhamu tarikuhu shar'an mutlaqa ma yudhamu tarikuhu shar'an mutlaqan ma yudhamu tarikuhu shar'an mutlaqan ma yudhamu tariku shar'an mutlaqa wajib ni ile ambayo mtu anayoiacha anasemwa vibaya ma yudhamu ni ile ambayo anasemwa vibaya tariku mwenye kuachwa shar'an kisheria ma yudhamu tariku ni ile ambayo anasemwa vibaya mwenye kuacha shar'an kisheria mutlakan kama atakuwa ameacha moja kwa moja madhamu tariku shar'an kisheria na si kiakili kwa sababu kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kusoma vibaya si kwa sababu tu wewe hajafanya sheria kwa sababu tu ya mazingira ya watu kama ilivyokuwa leo mtu anaweza akawa amevaa vizuri nisfi saki yake mtu akamsema vibaya kwamba angalia kanzu yake alivyovaa hata wanamsema vibaya huku kumsema vibaya haina maana kwamba huyu ameharibu sheria la sisi tunapokusudia kusema vibaya yani wewe ukiwa umeacha kufanya hicho kitu sheria inakutazama kwa mtazamo wa kukulaumu inawezekana ikawa sababu ya wewe kupata madhara na kuadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunaposema mutlakan ikiwa wewe utaacha hilo jambo moja kwa moja kwa sababu kuna baadhi ya wakati mtu anaweza akaacha wajibu kwa wakati fulani akatekeleza wakati mwingine kama ilivyokuwa swala swala ni jambo la wajibu lakini mtu anaweza akaacha kwenye wakati wake akiswali kwenye wakati mwingine kama atakavyokuwa msafiri mfano wake akataka kuswali jambo tahir kule kukusanya swala katika hali ya kuchelewesha kwa hiyo kinachotokea ni nini itakuwa ameacha kuswali ile swala kwenye wakati wake na kwenda kuswali kwenye wakati mwingine kwa sababu ya safari kwa tukisema wajibu ni ile ambayo analaumiwa yule mwenye kuacha kisheria kama atakuwa ameacha moja kwa moja kuna taarifu nyingi kuna wasema ma ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu na hivyo ambao mafukaha wanatumia sana ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu qasdan ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu vile vile wengine wakasema ma amara bihi shari'u ala sabili lilzami bi fi'lihi ma amara bihi shari'u ala sabili alilzami bifilihi ni kile alichokiamrisha ashari Allah subhanahu wa ta'ala kwa sura ya kulazimisha kufanya kwake ma amara bihi shari'u ala sabili alilzami bifili kile alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kukifanya kwake kwa sura ya ulazima kisha baada ya hapo al neno almandub inaweza ikatumika almandub au almustahabu au yundab au mustahabu au yusannu au sunna haya maneno yote yanatumika katika kitabu unaweza kukuta ameandika almandub au annadbu au yundab au asunna au yusannu haya maana haya maneno yote maana yake ni moja ukikuta neno almandub Eh, yundab yustahabu almustahabu sunna yusannu haya maneno yote maana yake ni moja maana yake ni nini ni maamara bihi shari'u la ala sabili lilzam ni kile alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala lakini si kwa sura ya kulazimisha Allah ameamrisha lakini si kwa sura ya kulazimisha mafukaa wenyewe wanasema kwamba yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku ni ile ambayo anapata thawabu mwenye kufanya lakini haadhibiwi mwenye kuacha sawa eh? hiyo ndio almadum ma amara bihi shari'u la ala sabili ilzam kwa kitendo yusallu kada ujue kwamba hiki kitu sheria imeamrisha lakini haadhibiwi mtu mwenye kuacha yatakuwa yanakaririka sana kwenye kitabu chetu na tukusema almubahu au yubahu almubahu au yubahu yubahu kadha eh au hadha al-amru mubahu na wake mara ya almubahu ni ma adna shari'u fi fi'lihi wa tarkihi kitu kitaba almubahu ni kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhini ya kufanya kwake na kuacha kwake yani kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala yeye amefanya ametoa idhini ya kufanya au kutokufanya hii ndio ambayo inaitwa al-mubah kifupi tu useme kwamba haitaala kina hukumu yoyote mtu afanya asipofanya hapati madhambi wala hapati thawabu lakini vile vile tukutana na neno lingine ambalo ni al makruh au yukrahu au al-karaha al makruh yukrahu au al-karaha maana yake ni ma tarkuhu khairun min tani ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora kuliko kufanya ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora kuliko kukifanya ma tarkuhu khairun min fi'li ni kile kitu ambacho kuacha kwake ni bora zaidi kuliko kukifanya lakini mtu akifanya vile vile hapati madhara ma tarkuhu khairun min fi'lihi wa qila na baadhi ya ahlilmu wakasema maanaha anhu shari'u la ala sabili lilzami ni kile ambacho ameikataza Allah subhanahu wa ta'ala lakini si kwa sura ya kulazimisha itakuwa ni dhidi ya almandub itakuwa ni kinyume cha mandubu kwa sababu mandubu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha lakini si kwa sura ya ulazima lakini makruhu ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza na si kwa sura ya ulazima kisha baada hapo kuna al-muharram au al-haram au yuhram al-muharram au au al-haram au yuhram maksud yake ni nini ma yudhammu fa'iluhu shar'an mutlaqa ma yudhammu fa'iluhu shar'an mutlaka ni ile ambayo anasema vibaya mfanyaji wake moja kwa moja yule mwenye kufanya hilo jambo la haramu anasemwa vibaya kisheria kama kwa zina mtu akaenda kuzini atakuwa anasemwa vibaya amri ya watu kufuga ndevu mtu akanyoa atakuwa anasemwa vibaya kwa sababu kunyoa ndevu ni haramu mtu akawa akawa anavaa isbali itakuwa anasomwa vibaya na sheria kwa sababu gani anafanya kitu cha haramu anaenda kuiba itakuwa anasemwa vibaya na sheria kwa nini kwa sababu amefanya jambo la haramu kwa hiyo tukisema al-muharram au al-haram au yuhram ma yudhabu fa'iluhu shar'an mutlaqan ile ambayo anasemwa vibaya mfanyaji wake kisheria moja kwa moja wa huwa dhibul wajib wa huwa ziddul wajibi na hiyo haramu au muharram ni kinyume cha wajibu wajibu mwenye kuacha anasema vibaya muharram mwenye kufanya anasema vibaya wajibu mwenye kufanya anasifiwa na sheria na anaandikiwa thawabu na muharram mwenye kuacha kama atakuwa amekusudia hapati madhambi na inaweza ikawa sababu ya yeye kuweza kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kisha ashartu ashartu تتطبيق الشرط كذا شروطه كذا من شروطه كذا هاي تكون ينجرديه في كتابه تكتب اشرط معناه ني ني يلزم من عدمه الى kuna hapa wameendeleza haya maneno lakini hapa hapa wanatosha ma yalzam min adamihi la adam tukisema sharti ni kile kinacholazimisha kukosekana kwake kukosekana kitu kingine yaani kiambiwa kitu fulani ni sharti la jambo kadha ujue kwamba hiyo hiyo hiyo hiyo sharti ikikosekana na hicho kitu kinachokusudiwa pia hakitokuwepo tunaelewana kwa maana tukiambiwa udhu tukaambiwa katika masharti yake ni eh ibahatul ma katika masharti ya udhu ni katika masharti yake yale maji yawe ni mubah ikiwa na maana kwamba kama yale maji hayatokuwa mubah udhu hautokuwepo kama itakavyokuwa maji ya kuiba au maji ya kunyang'anya mtu kaenda kuiba maji kwa tawali itakuwa ibahatul ma imeondoka kwa hiyo ibahatul ma ikishaondoka na udhu pia itakuwa hapo kwa kusema ashaq manake ma yalzam min adamihi la adam ni yale au ni kile kinacholazimisha kukosekana kwake kukosekane kitu kingine kisha kuna kitu kinaitwa sababu at-sababu sababu sababu sababu tukisema sababu tunakusudia nini ma yalzamu min wujudihi alwujud sababu ni kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake ndiko kuwepo hicho kitu kinachokusudiwa ma yalzamu na hili ujud kile kinacholazimisha kuwepo kwake kuwepo kitu kingine mfano wake tunasema mathalan sabab swalati dhuhur zawalu shams sababu ya swala ya adhuhuri ni jua kupinduka kwa kule kupinduka kwa jua ile ni sababu ya kuingia wakati wa swala ya nini ya adhuhuri kwa hiyo ikiwa itakosekana hali ya zawal yani zawal shamsi basi na swala ya dhuhuri itakuwa hakuna kwa tunaposema sababu tunakusudia ni kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake ndiko kuwepo kitu kingine wa binadamu bila adam ngeno anaendeleza na kukosekana kwake kukosekana kitu kingine kisha almani huko kuna msala utatumika ndani yake almana au yumna almani au yumna'u maana yake ni nini mayali za min wujudihi al'adam kile ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekana kingine mayali za min wujudihi al'adam kile kinacholazimisha kuwepo kwake kukosekana kitu kingine mfano kwenye mirath mtu anaweza kastahiki yeye kuwa miongoni mwa wale ambao wanayepata mirathi lakini akaua akamuua yule David ilipokuwa matani mtoto akamuua baba yake hawezi kurithi hawezi kurithi bali kwa sababu kumekuja mali sielewana swala ni wajibu wa kila muislamu ambaye ni mukallaf lakini mwanamke akawa kwenye siku zake za hedhi au nifasi tunasema yeye haifai kuswali kwa nini haifai kuswali ni wujud mani kwa kuwepo kitu ambacho ni mbali kwa tukisema mbali ni kile kitu ambacho kinalazimisha kuwepo kwake kukosekane kile ambacho kinachokusudiwa lakini vile vile kuna mswala mwingine sahihi tunakuta tunasema sahatu eh sahhati salatuhu au sahha sawmuhu au anna hadhihi alibada sahiha na wazi tukisema kitu kuwa ni sahihi au kimesihi maana yake ni nini wakikuta saha au sahati au kad saha tunachokusudia hapo ni ma tarattabati fi'luhu ma tarattabati athar afwan neno limeanguka kuandika athar ma tarattabati atharu zidisha ma tarattabati atharu fi'lihi alayhi ma tarattabati atharu fi'lihi alayhi ma tarattabati atharu atharu ma tarattabati atharu fi'lihi alayhi ni kile kitu ambacho zinapatikana athari za kitendo zilizokusudiwa kile kitu ambacho kinapatikana athari zake zile zilizokusudiwa kisheria kama ilivyokuwa swala mfano kwamba mtu mwenye kuswali athari zilizopatikana kwamba yeye hatakani tena kuswali kwa sababu tayari ameshaswali lakini vile vile itakuwa dhima yake imeondoka kwa hiyo ikiwa mtu ameswali kisha sheria ikamtambua kwamba huyu tayari ameshaswali eh hatakikani tena kuswali ile ile swala kama ilivyokuwa dhuhuri swali ikawa tena hatakikani kuiswali hiyo swala tunasema huyu mtu sahati swalatuhu swala yake imesihi lakini kama tutasema swala yake haijasihi tutakusudia kwamba hiyo swala lazima aiswali tena tunaelewa tukisema saha saumu imesihi funga yake ina maana takata kule kutakiwa yeye kufunga kumeanguka lakini tukisema masaha saumu funga yake haijasihi ikiwa na maana kwamba huyu mtu inabidi hiyo funga aje tena kuilipa kwa hiyo tunaposema mathali kwamba mwanamke mwenye hedhi yeye akifunga haisihi funga yake ina maana kwamba bado hiyo funga hata kama akifunga wakati wa kwenye hedhi itatakikana tena baadaye afunge kwa tukisema kwamba kitu ni sahihi tunakusudia zile athari ambazo zinatakikana kwenye hicho kitu zinakuwa ni zenye kupatikana ibadatan kanat au aqdan ibadatan kanat au aqdan ibadatan kanat au aqdan sawa sawa ni ibada au mambo ya mafungamano sawa sawa ni ibada au mambo ya mafungamano yani kama ilivyokuwa ndoa akisema ndoa sahihi maana kwamba zile athari zinazohitajika kwenye hiyo ndoa zinapatikana kama vile kila mmoja kustarehe na mwenzake mmoja akiva kumdhiti mwingine na mfano wake kwa tukisema ndoa hii sahihi maana kwamba zile athari zinazotakikana kwenye hiyo ndoa zinakuwa zimepatikana lakini tukisema kwamba hii ndoa haijatii ina maana kwamba zile athari zinazohitajika kwenye ndoa hazipatikani au biashara ukisema hii biashara ni sahihi maana yake ni nini ni muuzaji kumiliki thamani pesa yule aliyenunua ni kumiliki kila kitu lakini tukisema hii biashara haijasihi ina maana kwamba ile hali ya muuzaji kumiliki thamani pesa haipatikani na mnunuzi kumiliki kila alichokinunua haipatikani kwa hiyo tukienda huko eh mbele ya kitabu chetu ukutana neno kama hili mjue kwamba makusudio yake kwa kitu kitabu kuwa ni sahihi maana yake kwamba athari zile zinazohitajika kwenye kitu kitendo zinakuwa zinapatikana kisheria kisha alfasid alfasid au fasada au yafsudu alfasid fasada yafsud maana yake nini ma la tatarattabu ma la tatarattabu atharu fi'lihi alayhi ni kile kitu ambacho zile athari zinazohitajika kwenye hicho kitu hazipatikani mala tarattabu atharu fi'lihi alayhi yale ambayo hayapatikani athari ya hicho kitendo kile kitu ambacho athari ya hicho kitendo hazipatikani sawa sawa ibada kanat au akdan sawa sawa ni ibada au habari za mafungamano kwa hiyo kisha sema fasid maana kwamba zile athari hazipatikani ukisema hadhihi swala fasida hii swala ni fasid maana kwamba huyo aliyoswali hiyo swala haina athari kwa hiyo tambidi tena arudie kwa nini kwa sababu swala yake umeihukumu kuwa ni fasid sawa eh? mnatizia darasa linaboa au <laughs> na kisha kuna msala mwingine tutaukuta ndani ya kitabu al-adabu al-ada utakuta unaandikwa adaan tukisema al-ada maana yake ni nini ni fi'lu al-ibadati fil waqti al-mu'ayyan laha shar'an al-ada maana yake ni fi'lu al-ibadati fil waqti al-mu'ayyan laha shar'an ni kutekeleza ibada kwenye wakati wake ulioainishwa kisheria fi'lu al-ibadati fil waqti al-mu'ayyan laha shar'an mtu kutekeleza ibada kwenye wakati ulioainishwa kisheria kama ilivyokufunga mtu akafunga ndani ya mwezi wa Ramadhani hii inaitwa al-ada kwa nini kwa sababu ametekeleza hii ibada kwenye wakati wake ulioainishwa kisheria swala ya alfajiri akaswali kabla ya kuchomoza kwa jua hii tunaita al-ada kwa nini kwa sababu yeye ameswali kwenye wakati wake uliowekwa kisheria kwa tukisema al-ada mtu kutekeleza ibada kwenye wakati wake uliowekwa kisheria lakini vile vile kuna kitu kinaitwa al-qadha au tunaweza kusema kwamba yajibu alayhi al-qadha au yakfi na mfano wake tukisema al-qadha ni nini ni fi'lu la ibada maratan ukhra fil waqti al-muqaddar laha شرعا tumekosea hapo afwan chukua neno al-qadha shusha chini namba 13 namba 13 pandisha juu yani namba hilo neno al-aada uweke kwenye namba 12 al-qadha shusha namba 13 sawa kwa marifakuwa umeandikaje hapo itakuwa umeandika al-qadha al-i'ada fi'l al-ibada maratan ukhra fil waqt al-muqaddar laha shar'an ndio ndio sababu neno hilo limehamisha jumla jumla limehamisha jina طيب kwa hiyo tunasema al-i'ada tunasema neno al-i'ada maana yake nini ni fi'l al-ibadati maratan ukhra fil waqt al-muqaddar laha shar'an tukisema al-i'ada al-i'ada maana yake ni kurudia kwa hiyo sisi tukisema al-i'ada huku swala tunachokusudia ni nini ni fi'lu la ibada kufanya ibada maratan ukra mara nyingine fi'lu la ibadati kufanya ibada maratan ukra mara nyingine fil waqti al laha shar'an kwenye wakati wake ulioainishwa kisheria uliokadiriwa kisheria hii inaweza ikawa kwa sababu au bila sababu jinsi utafanya ibada kwa mara nyingine kufanya ibada mara nyingine kwenye ule ule wakati ambao umewekwa kisheria mfano wake mtu ameswali swala ile swala swali akakumbuka kwamba ameswali bila ya udhu akakumbuka kwamba ameswali bila nini bila ya udhu na swala bila ya udhu swala haifanyeje haikubaliwi kwa hiyo itabidi aende akatawaka alafu arudi tena fanyeje aswali huku kuswali kwake kwa mara nyingine tunaita al-i'ada au mfano mtu ameswali swala huko kule kule kule firdaus kule akaswali kule adhuhuri kisha akaja hapa sisi tukachelewesha swala ya dhuhuri kuingia akatukuta sisi tuswali swala ya dhuhuri wenda masalan kuna darasa yeye kule akaswali mapema kuja hapa akatukuta sisi bado tunaswali swala ya dhuhuri yeye atajiunga na sisi kuswali tena swala ya atakuwa na swali mara ya pili lakini kwa haki yake yeye itakuwa ni sunna kwa sababu faradhi swali kwa hiyo maadamu anaswali mara ya pili hii inaitwa al-i'ada sawa kisha kuna kitu tunaita al-qadha'u al-qadha'u ni nini ni fi'lu al-ibadati القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر لها شرعا فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر لها شرعا تكتم الإعادة من يأتي نيني عبادة بعد يكتوك وقت واجئ دليوك فعل العبادة baada kuruji alwakti almuqaddar laha shar'an ni mtu kufanya ibada baada kutoka wakati wake uliokadiriwa kisheria ndipo ndo somo bwana mwanamke atakaye kufungua mwezi wa Ramadhani eh kwa sababu ya hedhi inabidi alipe tunasema takdhi hadhihi almara kwa hiyo alqada maana inabidi sasa atekeleze ile ibada baada kutoka wakati wake mtu amelala mpaka muda wa swala unampita kisha baadaye aje kuswali maadamu atakuwa ameswali baada ya kutoka wakati wake hii tunaitwa qada lakini kama leo kwa swala lazima kuwepo na udhuru wa kisheria isiwe kama wale wazee zamani wao walikuwa mtu akienda shamba bwana habari ya kuswali yani shamba ameenda alima 12 amerudi hapo hajaswali adhuhuri na asiri magharibi kwa anachokufanya ni nini anakuja msikitini anaswali swala yake yaisha baadaye anakuja kuswali swala zote zilizompita wakati uko shamba huyo atakuwa anapata madhara na atakuwa amefanya tafriti ya makusudi je swala yake itakubaliwa au haikubaliwi mahallu al-khilaf baina ahli al-ilm kisha kuna mswala mwingine ala azima ala azima alazima manake yake ni nini alhukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i alhukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i alazima alhukmu thabit min ghairi mukhalafati dalilin shar'i ukisema alazima ni ile hukumu iliyothibiti bila ya kwenda kinyume na dalili ya kisheria hiyo ndo azima azima ni hukumu iliyothibiti bila ya kukhalifu dalili ya sheria sasa kusema kwamba mtu ameswali swala ya dhuhuri wakati wake au kuswali swala ya dhuhuri ndani ya wakati wake hii ni azima maana kwamba mtu amefanya ile ibada kwa kuwafiki dalili ya sheria kwa kuwafiki dalili ya sheria kama leo sisi tunafunga funga mwezi wa Ramadhani ndani ya mwezi wa Ramadhani hii ni azima kwa nini kwa sababu tunatekeleza hii ibada kwa mujibu wa dalili ya sheria jinsi ilivyo kisha baada hapo kuna kitu kinaitwa arruqsa tafika hapo eh arruqsa la tustabahu bil mafia msala kama tutakuta tunautumia kwamba maana ruksa haiwezi kuhalalishwa kwa maasi kama mtu vile atakapokuwa amesafiri eh, na hiyo safari yake anakusudia maasi mfano anatoka hapa anasafiri safari ndefu lakini hakuna anachokusudia isipokuwa anakusudia maasi kwenda kwenda kuiba au kwenda kuzini muone inaruhusiwa mtu kupunguza swala kwenye safari lakini maadamu yeye safari yake anakusudia maadhi hakuruhusiwa kupunguza swala kwa nini kwa sababu ile ruhusa ruhusa ni nini sasa sisi tukisema ruhusa ruhusa ni nini ar ruhsa ma thabata ala khilaf dalil shar'i limu'arid rajih ma thabata ala khilaf dalil shar'i limuarid rajih ile hukumu iliyothibiti kinyume na dalili ya sheria masabata ala thalath dalil shar'i limuarid rajih ile hukumu iliyothibiti kinyume cha dalili ya sheria kwa ajili ya kupatikana muarad wa nguvu kwa ajili ya kupatikana kitu kinachomfanya afanye hiki thalath dalil kilichothibiti kinyume na dalili ya kisheria ni muharibin rajihin kwa sababu ya kitu kinachompelekea kufanya hivyo kula maiti ni haramu bitifati ya ulama lakini mtu yuko safarini akakosa chakula akakosa chakula hajapata chakula anakaribia kufa akaona mzoga akaruhusiwa kula utaruhusiwa kula kwa nini kwa sababu haja imempelekea sasa kula mzoga wakati huo hii tunaita ruhusa kwa nini kwa sababu kula mzoga wakati huo kumeharifu dalili ya sheria lakini kwa nini amefanya vile kwa sababu iliyompelekea kufanya vile si tunaelewana kutayamma ni ruksa ruksa wakati gani mtu amekosa maji kwa hiyo mtu kusali bila ya kutawadha asili yake huyu mtu ameenda kinyume na dalili ya sheria lakini amefanya vile kwa sababu ya jambo lililompata nalo kukosa maji kwa hiyo huu msala utakuwa unatumika ndani ya kitabu chetu kisha kuna kitu kinaitwa al-faradhu al-aini hapa tuliotangulia kusoma kwenye hukumu ya kujifundisha pekee kugawanya mara mbili kuna faradhi ain na faradhi kifaya tunaposema al-faradhul ain tunakusudia nini tutukaambiwa hadha faradhu ain hii ni faradhu ain makusudio yetu kusema hivyo ni nini huwa al-faradhu alladhi yutlabu min kulli mukallafi min almukallafina huwa al alladhi yutlabu min kulli mukallafin min al tukisema alfaradhu aini ni faradhi ambayo yutlaku min kulli mukallafin anayohitajika kuifanya kila mukallaf neno almukallaf hapo ni albaligh alaqil mtu mwenye akili aliyobaligh neno tukisema almukallaf yani popote pale tukisema mukallaf kwenye kitabu chetu na hii neno litajirudia pia pia jua maana yake ni alaqilu albaligh ni yule mwenye akili aliyofikia umri wa baligh kwa hivyo tunasema fardhu ain tunakusudia huwa alfaradhu alladhi yutlabu min kulli mukallafin min almukallafin ni kila faradhi ambayo anahitajika kuifanya kila mmoja katika mukallafin yani katika wale wenye akili waliofikia umri wa baligh kila mmoja kila mmoja lazima atekeleze kama ilivyokuwa sala funga na mfano wake hii ni faradhi ain kwa sababu kila mmoja inabidi atekeleze sawa na tunaosema alfaradhu alkifaya au alkifai alfaradhu alkifai wa inshita kul faradhu alkifai ni faradhi gani alfaradhu alkifai هو الفرض الذي لا يطلب من كل مكلف من المكلفين ni ile faradhi ambayo haihitaji kufanywa na kila mukallafi katika mukallafina ni ile faradhi ambayo haihitaji kufanya na kila mkallafi katika mukallafina kama ilivyokuwa kuosha maiti adhana ikama elimu ya mirathi kama ilivyokuwa kwenye mji wetu wanawake wanavaa hijabu lazima kupatikane watu ambao wanajua kushona hijabu hii elimu itakuwa ni faradhi kifai wakipatikana wanayetosha khalas lawama linaondoka kwa wengine kwa huu wa huwa alfardhu alladhi la yutlabu min kulli mukallafin min almukallafin ni ile faradhi ambayo haihitajiwi kwa kila mmoja katika mukallafina wa inma yakfi an yuaddiyahu jama'atun min haula'i almukallafina wa inma yakfi an yuaddiyahu جماعة من هؤلاء المكلفين na hakika inatosha itekelezwe hiyo faradhul kifaya na kundi miongoni mwa hao ambao ni mukallafin wa inma yakfi an yuaddiyahum jama'atun min ha'ula'il mukallafin na hakika inatosha itekeleze hiyo faradh alkifai na kundi miongoni mwa hawa mukallafin واضح كيف كنا وقت ميمي متكوا منانسكي انسما ميم مفردات المدح نتكون نتمي نتمي نريد ان نسمي نسمى هذا من مفردات المذهب نريد ان تكون مقصودي نكتم هذا من مفردات المذهب ما لكن ما تفرد به مذهب الحنابلة jambo hilo halipatikani kwa katika madhhabi ya Hanabila pekee yake Yaani nikisema kwamba hadha min mufradati almadhhab maadamu kitabu tunachokisoma ni cha madhhabu ya Hanabila ina maana kwamba hilo jambo halipatikani kwenye madhhabu nyingine isipokuwa kwenye madhhabu tu hii ya Hanabila sawa naam huo ndio mkadima wa pili ambao tumeuleta ili kusudi tukapokuwa tumeanza kusoma kitabu haya mambo ya wapi kwa nini kufanya ni nini ni wewe kwenda kupitia hii msalahati yote uweze kuifahamu ili baadaye usije kushangaa shangazi Naam, kuna swali? Naam. وهكذا وقال كتاب المنازل يقوم به إجماع الصحابة لكن يجيب قوم بعض إجماع الصحابة إجماع الأئمة إجماع الصحابة لكن pia katika kiasi kwamba inakadiriwa katika vitabu vya sunna kwamba sunna haina sadaka ni hiyo kwamba nafasi ya makofi ambayo tofauti na sunna ambao wanaweza kiasi طيب swali la kwanza tukisema ijmaa usahaba je kuna ijmaa nyingine sio kwa maswahaba naam kwa sababu tukisema ijmaa sisi tunakusudia ni ittifaqu jamii almujtahidina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam baada wafatihi ala hukmin shar'i tukisema ijma tunakusudia ni kuafikiana mujtahiduna wote wale ambao wamefikia daraja la kujitahidi kwenye kila zama miongoni mwa zama baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallama katika hukumu ya kisheria kwa ijmaa haiko kwa maswahaba ijma ni kitu ambacho kinapatikana katika kila zama lakini muda mwingine tunaelezwa kwamba hadha ijmaa usahaba kwa sababu kisha kuwa ijmaa usahaba haiwezekani baadaye akapatikana mukhalif je miongoni mwa watu waliopita maana tukisema kwamba khilafatu Abi bakr min ijma sahaba ukhalifa Abu ni katika ijma ya masahaba kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kuainisha kwamba bwana baada ya kufariki mtume khalifa au nani au Abubakar lakini baadaye maswahaba wote wakafikiana kwamba khalifa awe Abubakari na ndio maana tutaambiwa kwamba hadha ijma'u lakini haina maana kwamba al-ijma' yaktasir ala sahaba fakat kwamba haina maana kwamba ile ijma' inapatikana kwenye zama za masahaba peke yake bali inapatikana kwenye kila zama muhimu wale mujtahiduna wote wapo wafanyaje jambo liwafikie na wao wametoa hukumu na hiyo hukumu wote waafikiana na swala pili tunazungumza kiasi walaita fi sunna fi kiasi hii ni katika mambo ya itikadi mambo ya itikadi hakuna kiasi kwa mambo ya itikadi mambo ambayo tayari ni mustaqil hayawezi kutaghayya lakini mambo ya ahkam tunaweza kufanyia kiasi kwa sababu kuna baadhi ya mambo yanaweza yakapatikana baadaye hakuna dalili mfano kwa leo kuna sindano za chakula mtu anaumwa anawekewa sindano ya chakula habari za sindano ya chakula haikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna dalili leo tunakuja je mtu atakapokuwa amefunga hata wekewa sindano ya chakula nini hukumu yake min aina taati bila hukumu wazi utaleta hukumu lazima utumie kiasi kiasi ni ala al kiasi juu ya kuna tunazungumzia kiasi tunazungumzia kadhaya ambazo hazina dalili na sisi tunasema kwamba matendo ya waja lazima yawe na hukumu kuna mambo leo yanapatikana hakuna dalili tunafanyaje tunafanya kiasi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama hakukuwa na magari leo magari yako mathala nakuja nini hukumu ya mwanamke kuendesha gari na hakuna dalili tumruhusu tusimruhusu al-ab'ad ukiangalia dalili za kisheria kiasa itafaa kwa sababu hata wakati wa mtume na walikuwa wanapanda nini walikuwa wanapanda farasi na ngamia lakini inaweza ikakatazwa hata limbaria kwa jambo lingine kwamba bwana hao wanawake kutokana hadi zao wasipande magari lakini si kwa sababu kupanda kuendesha gari na wasiendeshe magari si kwa sababu kuendesha gari ni haramu kwa sababu ya jambo lingine kutokana na udhaifu waliokuwa nao kwa tunazungumzia kiasi sisi tunakusudia kufanya kiasi katika matendo ya binadamu kuna baadhi ya matendo yanafanyika na binadamu hayana dalili kwa lazima tufanye kiasi tutafika mfano ilivyokuwa kutenguka udhu kutokana na kulala je mtu ambaye atekekwa amelala hali ya kuwa amerukuu vipi udhu wake huko au hauko dalili hamna ima tufanye kiasi kwa mtu ambaye aliyokaa vizuri au kufanya kiasi kwa mtu aliyolala kuna zungumzia kiasi sisi zile tabia naangalia jinsi ilivyo na ila katika asili ya hukumu kwenye hiki kitu ila ambayo iko katika asili ya hukumu yenyewe hiyo ila iko ikiwepo basi tunachukua hilo jambo na kulifanyia kiasi kwenye ile jambo ambalo lina hukumu sheria naam mwalimu ndio tuangalie wale wanaoleta labda na katika sunna ni yaani huku inaohukumu vipi hawana moja kwa moja kwa sababu katika sunna ndio kuzungumza katika sunna maana yake ni itikadi mambo ya itikadi kuleta kiasi hakuna shaka unakosea na kama walisema kwamba mtu akawa ameswali dhuhuri kwa naam anakuja hapa naam kwamba hapa eh. ni swali na dhuhuri naam eh Eh. hakuna hmm. hmm. watu maswali kwa eh, atamalizia utawajibika amalizie kwa sababu ile swala yenyewe ni adhuhuri ambayo na raka nne kwa atamalizia lakini kwa haki yake itakuwa ni sunna kuna mtu alinyoosha mwanzo karibia shekhi huko mbali Naam. Nimeswali swala ya maiki. kila baada ya maandishi nikakumbuka kama kuna uwezo. Nimeswali nikiwa kuna uwezo. Muyange la bwana. Kana saka wewe kwako umeshapomoka. Maadamu wengine walioswalisha, walioswali wanaudhu. Sijui wewe imamu ukiwa imamu na shaka inabidi hiyo swala irudiwe kwa sababu swala ya imamu kaharibika na swala ya na pia nafanyaje? inaharibika lakini kama ulikuwa maamumu khalas naam الموضوع tunapozungumzia maudhu yani mawdu ya hii elimu ya kifiki ni nini tunasema mawdu yake ni afaalu na ibada ni matendo ya waja af'alu al-ibad matendo ya waja ni haithu ta'alluq al-ahkam biha kuangalia kufungamana na hukumu za kisheria na hayo matendo yani tunakusudia je haya matendo yana hukumu gani lugha nyepesi yani kuangalia kila tendo na hukumu yake hiyo ndio maudhui ya fiqh naam naam hii ikiwa mtu anaswali swala yake na atatoa salamu kwa jamhuri ya maana baada ya swala atatoa salamu kwa jamhuri na atahudumu baada ya swala sia sijafahamu swali mtu kama itakuwa anaswali swala yake kama ilikuwa kuja au hapana naam na akakaa kikao cha wao kuitimisha ile swala naam akatoa salamu kwa jamhuri na atahudumu akahuduthi yani akapatwa na hadath haya eh kabla ya kushoto ile sala ifuate ala almadhhab salatuhu batil kwa madhhabu tukayesoma swala yake ni batil kwa nini kwa sababu sisi tunasema salamu mbili katika nguzo amsalimu mmoja nyingine batil swala yake itakuwa ni nini batili ataianza tena upya ila kwa wengine kuna tasabu kama ilivyokuwa Hanafia na wengineo wao wanasema kwamba rukuni ni salamu moja kwa hiyo tunasema rukuni ni salamu moja na akiwahi kusalimu swala yake itakuwa ni nini sahihi bali ahnafu wao wamezidi mno kufanya tasahu wanasema wewe maadamu ulikaa kidogo tu ulikaa kidogo hata kama hujasalimu ukapata na hadath swala yako imekamilika kwani kwa sababu wanasema unaweza kutoka kwenye swala bila bila sala kwa hiyo kutoka kwenye swala bila salamu wanasema wewe si wajibu wallahu aalam lakini katika madhhabu na mataraja indi wallahu aalam kwamba salamu mbili ni nguzo katika nguzo za swala na ndio maana sisi tulikuwa tunakariri sana mwaka uliopita kwamba usisalimu isipokuwa baada ya imamu kumaliza salamu ya pili mkajana jana tulikariri sana hiyo usisalimu wewe isipokuwa baada ya imamu kumaliza salamu ya pili na vile vile tunakumbusha maimamu wakati wa kuswalisha ukishasalimu salamu ya kwanza usichelewe Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Ili kusudi usije kama mashaka watu الفاسد نعم تسمى الفاسد تسمى ما لا تترتب آثار فعله عليه ni kile kitu ambacho mtu akifanya athari za hicho kitendo hazipatikani yani zile athari za sheria mfano umeoa lakini kwa hukumu ndoa yako ilikuwa ni fasi kisha hukumu ndoa yako kuwa ni fasi acha ule mpango wote ufanye kwa sababu gani ndoa yako imehukumu kuwa ni fasi kwa hiyo tukisema fasi zile athari zinazohitajika kwenye hicho kitu hazipatikani za kisheria Unaelewa? Sawa sawa imekuwa ni swala. hiyo kama ilikuwa swala tukisema kwamba hii swala ni fasi, maana yake kwamba hiyo swala mtu mwenye kuiswali na kuihukumu kuwa ni fasi, lazima irudie. Hayo ndio kusudi yake. Au kama biashara tukisema kwamba hii biashara ni fasi, maana yake kwamba inabidi muuzaji achukue kitu chake na mnunuzi achukue pesa yake. Kwa sababu tumehukumu kwamba ile biashara ni fasi. Kwa hiyo yale yaliyoratibiwa kwenye kile kitendo yanakuwa si yenye kupatikana na mwalimu swali langu mimi kwenye upande wa swala mmm